Kādā vietā Dieva vārdā ir teikts, ehm, ja esmu spējīgs kaut ko labi domāt, tad tas ir no Dieva, tad tas ir tikai no Dieva. Kādā brīdī arī kāds man teica, sāc domāt pozitīvu, sāc domāt pozitīvas lietas un tev dzīve būs pilnīgi savādāk. Saka, ka tu to vari izdarīt, saka, ka tev viss sanāks. Es ticu varbūt, ka tā var, bet ar manīm tas tā nesanāk jo es zinu tikai, ja es kaut ko labu varu izdarīt, tas ir tikai tāpēc, ka Dievs man to dod. Un to es novēlu jums ikvienam un arī sev. Jēzu, bez bailēm tuvojos, es tev mans kungs, jo upuris tavs manī atbrīd. jāatbrīvo. Aleluja, aleluja, oziana, oziana, aleluja. debesīs, tu mani iemājo, jā, iemājo. Liels mūdēts, sirdī iedēts to, jā, iedēts to. pateicos es tev, mans kungs, jo upuris tavs manī atbrīvoja, atbrīvo. Svētais gars, svētais gars, tu manī iemājoja, iemājoja. iedēļ, sirdī iedēļ to, jā, iedēļ to. Hallelujah. pateicībā Dievam par to, ko viņš darīs tavā dzīvē. Dievvārds saka, ka ja mēs klusēsim, tad akmeņi sauks. Mūsu vietā mēs nedrīkstam ļaut, lai akmeņi sauc Dievam par godu. Mūsu dzīves, mēs esam dzīvie akmeņi, ko Dievs radījis dzīves. Tāpēc pacel savu balsu, pateicies Dievam, slavē Dievu Halleluja, Dievs! Tas nav par to, kāds mēs dziesmas dziedam, tas ir par mūsu sirdīm, par mūsu sirds attieksmi, kā mēs stāvam Dievu tā kunga priekšā. Halleluja! Neļauj, lai tavs prāts tev attur, lai tavs prāts blandās prom kaut kur pa citām lietām, pa darīšanām. Šajā brīdī slavē Dievu. Šajā brīdī pacel savu balsu, pagodini Dievu. Halleluja, Dievu! Halleluja! Visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Visas lietas, par ko mēs varam uztraukties šajā brīdī un par ko mēs varētu domāt, tās viss ir maz svarīgs. Pats svarīgākais ir pagodināt Dievu, tuvoties Viņam, nāk pie Viņa. Halleluja, Dievs! Halleluja, halleluja! Paldies Tev, Dievs! vienkārši aizlūdz par to, kas tev blakus stāv. Nav jāuzliek rokas vai kas vienkārši lūdz par to cilvēku, kas tev blakus, kas tev aizmugurē. Lūdzu, lai Dievs pieskarās, lai Dievs vada, lai Dievs uzrunā, lai Dievs iedruž, lai Dievs atklājās. Lūdz par to cilvēku tā, kā tu gribētu, lai pa tevīm lūdz. dod dzīvību. Tu esi tas, kas nes pārmaiņas, Dievs. Mēs aicinām Tavs svētais gars nāc mūsu vidū. Nāc mūsu vidū, Dievs. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēvs, es Tevi nomazgāts un Tevi svēts vārds man dāvināts un gārā spēks. Es nopļauts laus, kas tevis rasts un sēks lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības kāroks, līv, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības kāroks plīvo. visaicinātie priesterī, tā visvētie taisnības ozolī. Tavā spēkā iesim kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim lai tavā priekā eļa līst, lai sēru vietā mīlestības, kārogs plīv, lai tavā priekā eļa līst, lai sēru vietā mīlestības, kārogs plīv, lai tavā priekā eļa līst, lai sēru vietā mīlestības, kāroks plīv, lai tavā priekā eļa līst, lai sēru vietā mīlestības, kāroks plīvo. glābšanas mūros, lai dzīvo. Ik viens, kam satriec un sataucies gars, tava rokā ikvienu, lai ieved pa pielūksmes vārtiem. Glābšanas mūros, lai dzīvo. Ik viens, kam sātriekts un izmisis gars, Tava rokā ikvienu, lai ievēt man pielūgsmes vārtiem. Lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīt, žēlestības, kāroks plīv, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības, kāroks plīv, lai tavā priekā eļā līst, lai sēru vietā mīlestības, karoks plīv, lai tavā priekā eļā līst, lai sāru vietā mīlestības karoks plīvo. Halleluja, Dievs! Tavu prieku, eļļa līdz Dievs, katrā vienā mūsu sirdī, Dievs. Un, kungs, Dievs, lai, ja kādam ir sēras vai kādas līdzītas lietas, ko pārdzīvo, Dievs, lai tajā vietā mīlestības karoks plīvo, Dievs. Mīlestība, kas uzvar, kas pāri visam, Dievs. Halleluja, Dievs, slavu Tavu, Jēzu. Dievs palīdz, kungs. Palīdz, Dievs. Palīdz Dievs izteikt to, ko tu esi atklājis, Dievs palīdz. Dievs neviens nespēja dot dzīvību, neviens, neviens Dievs. Mēs varam radīt kādas emocijas, mēs varam radīt sajūtas, Dievs, bet vienīgi tu var dot dzīvību, Dievs, dzīvību, kas pastāv. Kungs, Dievs, ja mēs skatāmies mūžībā, mūžībā ir mūsu mērķis, Dievs nevis šeit uz šīs zemes, bet mūžībā ir mūsu mērķis, mūsu gala mērķis ir tur, būt tur, kur tu esi, Dievs, kur tu radi jaunu pasauli, Dievs. To, ko tu esi teicis savā vārdā, Dievs, tur mums ir mērķis, tur mums ir galvenais, Dievs. Palīdz, Dievs, kā Dāvids, mēs uzrīkstamies lūgt, Dievs, lai Tu mūs palīdz, Dievs, nenomaldīties, pārbaud mūsu sirdis, pārbaud mūsu gaitas, mūsu ceļus, vad mūs pa taisnības takām, Dievs, lai mēs nenomaldītos, Dievs. Lai mūsu kājas, lai mēs celt uz pamatīgu pamatu, Dievs, kas mums dod pastāvēt. Caur visiem laikiem, kas nāk un kas tosies, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Uh, ah, cauri gadu simtiem, kopš Jēzus Kristus nākšanas un kopš tiem laikiem, ko mēs lasām jaunajā derībā, caur gadu simtiem ir bijuši dievu vīri un dievu sievas, kas savus dzīves ir cēluši uz šiem pamatiem, pa ko es šodien runāšu. Ja es sev uzdodu jautājumu, Matīs, Kā tev liekas, kas ir kristietības pamatā? Mēs nu, varētu skatīties, un es pats esmu sludinājis un teicis, ir dažādi tie, dažādas lietas, par ko mēs varam runāt. Bet pārdomājot, tie dievu vīri, kas nu patās, kas ir paudz, kas ir aizgājuši, kas ir redzējuši milzīgas, varens dievu darbus – redzējuši lielas lietas, ko Dievs dara. Un tādi Dievu vīri, kas priekš, priekš sevim, kam mēs esam centies līdzināties vai, vai, vai ņēmis no viņiem mācījies, daži no viņiem jau ir jau pie tēva debesīs, viņi jau ir pie Jēzus. Bet viņu dzīvēs bija uguns, uguns, kas mainīja cilvēks, uguns, kas mainīja pilsētas un mainīja valstis. Un tas nebija Tas nebija kaut kādas sajūtas vai kā, bet bija patiesi izmainīts cilvēku dzīves. Un šie cilvēki, viņi ir cēluši pamatā, klausoties viņā, viņi ir cēluši uz diviem pamatiem. Uz diviem pamata akmeņiem. Savus namus, savus draudzes, savu pārliecību Dievā. Viņi cēluši uz divām patiesībām. Ja jūs pierakstat, varat pierakstīt. Pirmā patiesība ir grēkā krišanas dziļums – Un otrā, otrs akmens ir pestīšanas augstums. Šodien es maz veltīšu laiku tai otram akmenim, pestīšanas augstumiem, jeb žēlistībai. Es gribu paskatīties uz gēkā krišanas dziļumiem. Starp citu, tu nekad mūžā nesapratīsi Dieva žēlistību. Nekad, kamēr tu nesapratīsi šo pirmo patiesību. Grēkā krišanas dziļumi. Ja bedre, kurā mēs visi esam kā cilvēki. Starp citu, visticamāk, ka tu Dieva žēlastību nievāsi, nicināsi, mētās pa grīdu, ja tu nenovērtēsi, ja tu nesapratīsi, un ja mēs nesapratīsim, tad to grēkā krišanas dziļumu. Tas ir kā bērnam uzdāvina ļoti dārgu dāvanu, un pēc tam viņi mētājas kaut kur zem gultas. Bērns nesaprot vērtību. Nezinu, cik tas maksāja. Tāpat mēs bieži varam šeit būt, mēs varam dzīvot savas dzīves, un mēs varam apzināt vai neapzināt. Ir cilvēki, kas ļoti apzināti nicina Dieva žālstību, bet ir tādi, kas arī, kā mēs sev varam pieķert ļoti bieži pat neapzināti – mēs nicinam Dieva žālstību. Vai citos vārdos izturamies pret to viegliprātīgi. Pirmā korintiešana trešajā nodaļā no 10. līdz 15. pantam ir rakstīts tā. Pēc Dievu dotās žēlstības es kā gudrs namdaris liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Katrs lai pielūko, kā savu namu ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesa dienu to atklās, jo tā parādīsies ar uguni un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēls, paliks, tas dabū, dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jāatceras, bet viņš pats tiks izglābts, bet, kā caur, bet tā kā caur uguni. Mūsdienās mums vilina celt mūsu namus un būt kristiešu pārliecībās vai dažādi dievu vīri, dažādas mācības, dažādi mācību vēji, mēs varam sekot līdzi, mēs varam mācīties, mēs varam ņemt, ēst augt. Un arī šeit Pāvils tāda interesanta doma saka. Pirms tam tādā argumentā viņš raksta, korintiešu vēst, korintiešiem vēstulē viņš raksta, Korīnas draudzē viņš saka, es esmu dzirdējis, ka kāds no jums jūs pieķeraties viens Apolam, kas ir viens dievu vīrs, un viens pieķerās es Pāvilam, es pie tā piederu, es pie tā, es esmu tās mācības piekritējis, es esmu tā mācītāja piekritējis, man patīk klausīties to mācītāju, nē, man patīk šo mācītāju klausīties, man patīk viņš, viņš, viņš. Bet Pāvils uzreiz saka, labi, tas ar viss ir ok. Bet skatieties, kā jūs katrs savu namu ceļat. Pārbaudat, kā jūs savu namu ceļat. Jo pamats visam ir viens. Ir viens, un tas ir Kristus. Jēzus Kristus ir pamats, nav cita pamata. Tas ir Jēzus Kristus. Tu vari celt uz vienalgu ko, uz citiem cilvēku vārdiem, bet tas, kas pastāvēs, ir tas, kas ceļ uz Kristu. Un tas aicinājums šodien mums ir domāt, kā mēs savu namu ceļam. Es vēlos iet līdz galam, Dievs. Es vēlos iet līdz galam. Es gribu pastāvēt. Es gribu uzvarēt. Es gribu stāvēt Dievu priekšā kā dienu, vienalga, cik, pēc cik gadiem tas būs, un es gribu teikt, Dievs, savu ticības skrējienu, es esmu skrējis tavā žālstībā, Dievs. Un es ticu, ka Dievs mums aicina pārdomāt, lai mēs netiktu aizskalot prom, pārdomāt, uz ko mēs ceļam. grēkā krišanas dziļums. Ja mēs saprotam, cik dziļi, kad Dievs radīja pasauli, un kad Ādams nieva, un kad Ādams krita grēkā, un kad viņš pazaudēja sadraudzību, ko viņš pazaudēja? Viņš pazaudēja svētumu, viņš pazaudēja uh, pilnvērtīgas, pilnīgas attiecības ar Dievu, no kurienes viņš nokrita, no kādiem augstumiem viņš nokrita un uz kurien viņš nokrita. Mēs lasām Bībelē, nav tālu jālas, nav Dieva vārdā jālas tālu, ka mēs jau nonākam pie pirmās slepkavības. Kā tas ir iespējams? Redzi, Atveriet romiešiem vēstuli trešo nodaļu. Vai tu kādreiz esi domājis, nav noslēpums, ka šī pasaule, šajā pasaulē ir ļoti daudz ļaunumu. Piekritīsiet? Ļaunums. Mēs pat iedomāties nevaram to ļaunumu, ko šobrīd piedzīvo Sīrijā dzīvoši cilvēki. Mēs pat iedomāties to nevaram. Bet tajā pašā laikā šeit pat kuldīgā mājo ļaunums. Ir daudz netaisnības, ir daudz cilvēku, kas rīkojas nepareizi. Vai tu esi kādreiz uzdevusi jautājumu, dzirdot kādu stāstu par kādu cilvēku, kurš izdarījis kaut ko baisu un kaut ko drausmīgu, man liekas, kā tas vispār varēja viņam tā iznākt? Ka, kā tas vispār iespējams, ka cilvēks var kādu vienkārši paņemt un nosist? Nu, kuriens rodās tas? Kas tas tāds ir? Un tad mēs varam spriest, nē, nu, mēs varam domāt un teikt, nē, nu, viņam vienkārši, nu, viņš ir tas kaut kā, es nezinu, kaut kāds ļaunums pārnāca pār viņu, viņš paņēma, viņu vienkārši nogalināja to otru. Kā var to ļaunumu, kas, kā tas var iespējams? Kādā brīdī mēs skatāmies un, un lasam, un es nezinu, nedrīkst lasīt TV, nedrīkst lasīt Delfus, jo tur visu laiku kaut kāds vaiprāts notiek. Bērnu atstāt mājās, vispār bez uzraudzības, nodegt dzīvokļi visiem bērniem. Nu, visādi šādas trakas lietas. Mēs varam brīnīties un domāt, ot, kā? Un tad mēs varam domāt, nē, nu, bet pasaulē arī daudz laba. Bet ja mēs domājam, no kurienes, no kurienes tas viss rodās – Romiešiem 3. nodaļa no 9. panta. Kā tad nu ir? Vai mēs jūdi esam labāki? Nebūt ne. Jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi kā grieķi ir vainīgi un stāv zem grēku. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Baiss teikums Dievu vārdā, kas saka, nav neviena, kas ir taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi, nav neviena, kas dara labu, it nevienu. Un tas, ko es gribu, lai mēs sadzirdam šajā rītā, par ko ir runa? Nav neviena, kas meklē Dievu, nav neviena. Visi ir novirzījušies, par ko Dieva vārds šeit runā? Par mums visiem. Par tevi, par mani, Tā ir daļa no stāsta. Turpinam klausīties. Un mēs varētu šeit, būt labi, ja mēs varētu šeit apstāties. Bet nē, Dieva vārds vēl turpina. Visi novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it nevienu. Un tad ir rakstīts, viņa rīkle ir atvērts kaps. Ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku inderēs viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtumu. Viņu kājas steidzas izliet asinis – Posts un bēds ir uz viņiem ceļiem, un miera ceļi viņi nepazīst. Dieva bības nav viņa acu priekšā. Wow! Wow! Zināju, Ja mēs skatāmies uz pasaules ļaunumu un uz cilvēku, kas kādu ļaunumu izdarīs, mēs kādā brīdī varam aizdomāties un domāt un teikt, nu, es, es tā nekad nedarītu. Es esmu nu, labs cilvēks. Vai kādā brīdī tu varbūt domā, nu, bet e, es eju arī uz draudzi, es eju uz baznīcu. Es aizlūdzu Dievu, es esmu labs. Bet tā patiesība, bez Dieva vārda patiesība, ir katrs viens no mums. Mūs, mēs esam potenciāli Hitleri. Iedod tev tādus pašus apstākļus un tādas pašas lietas, un tu rīkosies tāpat. Mūsu sirdis ir tendēts darīt ļaunu. Mūsu sirdis ir raujās un velk mums darīt ļaunu. Un tā pakāpē tu neiekrīt uz slepkavībā, tu sāc ar dusmām, tu sāc ar rūkumu tu sāc ar kādām lietām, un tas ir tikai pakāpenisks ceļš, un tu degradējies, un de mēs varam degradēties un degradēties, un, degradēties, un beigās ir tikai nazis vai ierocis vai, vai, vai. Mēs, kas esam vīri, ja mēs dusmojamies uz sievu, mēs jau esam tieši tādi paši Dieva acīs, kā slepkau, kas sievu nogalina. Un tā patiesība, tāda viņa ir – ja tev iedos tādus pašus apstākļus kā Sīrijas tam vadītājiem, un visu to pašu, un paņems Dievu nost. Saprotat? Mēs esam spējīgi izdarīt visvājprātīgāko ļaunumu. Katrs viens no mums. Ziniet, kā es mācu savus bērnus – Man ir iekšējas nedrošība iemācīt bērniem maniem, kad es esmu labs. Jeb slēpt nepārtraukts kaut kādas savus sliktumus, piemēram. Noslēpt, piemēram, censties visu laiku viņiem parādīt to labāko no sevīm. Ziniet, kā es saviem bērniem mācu. Es saviem bērniem ļoti bieži un, un nokrīt ceļos, viņiem saka, piedod man, meitiņ, es rīkojos nepareizi. Tas bija nepareizi, kā es rīkojos, ka es uz tevīm sakliedzu, ka tu izgāzi ūdeni uz galdu un viss salī. Es rīkojos nepareizi. Bet manas sirds es to nožēloju un lūdzu piedod man, meitiņ. Piedos man? Jā, es piedošu. vesela paudze Amerikā ir pazudusi. Tāpēc, ka vecāki veda bērns uz draudzi un stāstīja mācīja, ka tu esi labs. Ka tu esi labs, tāpēc, ka tu esi draudz. Un cilvēks iemācās savu ārējo uzpušķēt, izgriz, izgreznot ārējo, bet kas notiek sirdī, tas, kas Dievs saka. Un ja es saku, no sirds nāk ārā viss tas ļaunums, no sirds, no sirds. Tas ir tas, ko es lūdzu Dievu priekšā katru reizi. Es saku, Dievs, pirmām kārtām palīdz man. Nav svarīgāk man priekš manīm šobrīd, lai iemācītu, lai viņi mīl Jēzu. Bet svarīgākais priekš manīm ir viņiem iemācīt, ka viņiem Jēzus ir ļoti vajadzīgs. Es gribu iemācīt saviem bērniem, ka Dieva žēlstība viņu dzīvē nav kā dāvana, kas pasniegt vārdienā. Kas vārdienās vispār dāvans dāvina? dzimšanas dienās dāvina, dāvina. vārdienās, kāpēc jādāvina liela dāvina? <laughs> Dievu žēlistība ir glābšanas rīņķis pasniegts. Tev, kas tu slīksti, saprot? Dievu žēlistība ir apbrīnojama. Un es gribu iemācīt saviem bērniem nevis, ka viņi ir labi. Un es izskaidrošu, ko, tu, ko es ar to domāju. Es gribu iemācīt, ka meitiņa, tu dusmojies uz māsu, tāpēc, ka tevī mīt grēks. Un ja tu ļausi šim grēkam valdīt tavā dzīvē, un ja tu nenāks pie Jēzus un nenožēlos šo grēku, un neaicinās, lai viņš nāk tavā sirdī un reāli tevi maina, tad tas grēks tavā dzīvē sanesīs pilns lietas ar postu. Tas nenozīmē, ka es savai meitai visu laiku saku, es sliktu, es sliktu, es sliktu. Es izceļu viņas talants, es izceļu viņas spējas, viņu iedrošinu bet es negribu viņām, lai viņas uzauga sapratni, ka viņas ir labas, ka viņiem Dieva žāstība nav vajadzīga. Jūs sapratat to atšķirību? Mēs iedrošinam savus bērnus, mēs iedrošinam cilvēkus, mēs izceļam, bet pats svarīgākā patiesība ir tā, ka mums ir vajadzīgs Jēzus Kristus, tev ir vajadzīgs Jēzus Kristus un pestīšana. Es pilnībā apzinos, ka daudz no jums jūs esat ar Dievu. Es vienkārši stāstu, lai mēs to patiesību saprastu. Kādā brīdī mēs varam domāt, kā tas mācītājs varēja tā rīkoties? Nogriez Dievu vārdu savā dzīvē. Pārstāj lūgt. Aizgriez muguru Dievam. Aizēj prom no viņa. Un tu rīkosies tāpat, ja ne ļaunāk. Otrā tesaloniķiešiem vēstule turiet. Otro nodaļu. No 6. līdz 8. pantam. Un jūs zināt, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš, tas ir grēks un grēka cilvēks, antikrists atklāt parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks. Jo netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šīm kavē, papriekš jāpazūd. Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un kungs Jēzus iznīcinās viņu ar savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā. Varbūt uzreiz nesaprotat, ko šeit runa. Šeit runa ir par antikristu, par garu, par sātanu, kas darbojās pasaulē un kas ir, ir iniciators Saprot, mēs bieži varam teikt, tas cilvēks, kas izrīkojas drausmīgi, tur nogalināja kādu cilvēku vai izvaroja vienalga, viņš, viņu apsēda kaut kāds dēmons un tikai tāpēc viņš var izdarīt. Sātanam ir jau pieeja, tā, viņam jau ir zeme, pie kā strādāt, ja var tā teikt. Tā ir mūsu sirds. Un ja kāda sirds, kas nav aizturēta, kas nav pakļausies Dievam, ir brīvi pieejama, viņš var darboties tikai sviežot idejas un iniciatīvu izsakot, bet cilvēks pats rīkojās no savas sirds. Ir gadījumi, kad arī ļaunēgars saiet cilvēkā pilns un cilvēks pilnībā aiziet. Viņam ir, viņš vispār nesaprot, ko viņš dara. Bet šis ļaunais, šis ļaunums, ja varētu tā teikt, kas darbojās pasaulē, ir teiks tā, ka ir kaut kas, kas to aptur. Tiklīdz tas tiek paņemts prom, Tiklīdz tas, kas kaut ko aptur, kas viņu aptur, kaut kas, kas tas, tas ir, tā uzreiz tas ļaunums tiek parādīsies atklāt, un viņš vienkārši darbosies spēcīgi. Kas ir tas, kas aptur ļaunumu? Tas ir svētais gars. Svētais gars ir tas, kas aptur ļaunumu. Cilvēki Mīļie, visi, kas esat šeit, mums ir jāsaprot, ka nākšana uz dievkalpojumiem nespēja tevi glābt. Ir labi, ka tu nāc, bet pēc kā tev jātiecās ir piedzimšana no augšas. Pēc kā tev jātiecās ir pēc tā, lai tu piedzimtu no augšas. Tas nozīmē, ka lai nomainās tavs iekšējais cilvēks, lai nāk Dievu gars, Dievu cilvēks, lai sāk mājot tevī. Šis jaunais cilvēks, kas piedzimis no augšas. Bez šīs izmainītā cilvēka ir tik daudz cilvēku, kas sauc sev par kristiešiem, bet viņi iet pa taisno zēlu, pa taisnos pazušanu. Kaut gan ir iespējams katru svētdienu, vai citi, citi no viņiem divreiz gadā, lieldienās un zemsākos ir dievkalpojumā, bet viņi ir pa taisnos pazušanu iet. Ja? Jo Dievvvārds saka, kas ne, nav piedzimis no augšas, tas nevar iemantot mūžīgo dzīvību. Nevar. Tas ir tā, ka tev ir jābūt tā, ka tev ienāk jauns cilvēks, tev ir jābūt izmaiņām. Dievvvārds saka, kas zādzis, lai vairs nezog, kas melojas, lai runā patiesību ir jābūt šīm izmaiņām no iekšas uz āru. Šis ir tas jaunais cilvēks, kas nākas, un tas svētais gars, kas ienāk un kas tur to ļaunumu, kas satur to jaunumu, kas aizliedz mums darboties, kas mūs notiesā, jeb mūs prātos, mūs sirdīs, mūs uzmanām attīst un nerīkojas tā uzmanīgi. Šis cilvēks, kas mā, tas svētais gars, kas mājo mūsos, kad es redzu, kādam izkrīt kaut kas no kabatas, un, piemēram, nezinu, 5 eiro, un viņš aizgāja savu gabalu, kad gribās viņu paņemt, ieliek kabatā, bet svētais gars saka, aizskrien un atdod, neņem to, kas nav tavs. Neaiztiec. Jāņa evaņģēlijas, tu domā, nu kā, kā tad es varu, kā es varu iemantot mūžīgo dzīvību? Pirmām kārtām pie Jēzus nāca meklēt pestīšanu, glābšanu. Nevis labas sajūtas, jo bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tie, kas tic viņa vārdam. Tas princips tātad ir tāds. Jēzus Kristus nāk ir nomirst par taviem grēkiem. Svētais gars tev šodien iespējams notiesā par to, ko tu dari, ka tu dari nepareizi, tu rīkojies nepareizi, tu grēko pret Dievu un tu ej pa taisno zēli. Un tu saki, un ja es saku, es esmu nomiris pie taviem grēkiem, un tas, ko tas vārds tie, kas viņu pieņēma, tas nozīmē tā, sniegt roku un iet līdzi. Tu pieņem to, ko Jēzus saka tev šodien, nožēlo savus grēkus, piesauc Jēzus Kristu un tu tiks glābts. Kā es varu iegūt šo jauno dabu, šo jauno cilvēku? Piesauc Jēzus Kristus, un tas nāk. Un tas, vai viņš tevi ir, tu pārbaudi pēc tā, vai tava dzīve ir mainījusies. Tu var, vai tu vari kādā brīdī teikt, es kādreiz zagu, vairs es nezogu, jo Dievs man ir mainījis. Mēs varam redzēt šo šādus cilvēkus izmainītus, mēs varam redzēt ļoti daudz, kas kādreiz ir vienkārši bijuši bandīti un situši cilvēki tagad ir tik maigām sirdīm, pilnīgi izmainīti. Mana vieglprātībā dzīve pats par sevi runājot, kā tas kādreiz bija, tagad Dievs to ir izmainījis, tā izmaiņa ir jābūt, jums tam cilvēkam jābūt, tam no gara piedzimušam. Jo vairāk es atstumšu svēto garu. Tāpēc Dievvārds saka, Šodien, ja tu dzirdi viņa balsi, nenocietini savu sirdi. Kāpēc ir svarīgi regulāri nožēlot grēks, regulāri nākt pie Dieva, nožēlot tās lietas, ko mēs darām, lai nenocietinās mūsu sirdis? Jo var pienākt brīdis, ka tu tik ļoti nocietini sirdi, un Dieva gars vienmēr runās uz tevīm. Vienmēr. Saki vienmēr. Vienmēr viņš runās ar tevi, viņš vienmēr nāks pie tevi, bet tā, tā, tā bīstamība ir tā, ka ja mēs kādās lietās sākam krist, ka mēs, mēs varam krist un mēs krītam, bet mēs momentāli to nožēlējam, lai mūsu sirds paliek mīkstas. Un mēs sakam, svētais gars, neļauj man, neļauj man nocietinās tā, ka es noraidu tevi. Lai tā patiesība nāk manā sirdī, jo, jo es apzinos. Es kādā brīdī domāju, no kurienes tas man iznāca? Kas tas tāds bija? Tā ir tā mana sirds, kas ir tendēta uz ļaunu. Un ja es nepakļaujos svētam garam, ja es nenāku pie viņa, es nenožālēju, es netuvojos viņam, lai Dievs būtu pie manīm, Dievs, es gribu būt ar tevi, tad visādas lietas var nākt ārā. Jo pašā būtībā es apzinos, ka es neesmu labs cilvēks. Jo Dievs zina sirdi, Dievs zina visu, kas man, ko es spējīgs izdarīt. Un es saku, es saku, Dievs, es nāku pie Tevis, maini mani, lai tas uz visiem laikiem pazūda. Ir tik daudz cilvēku, kas aiziet no Dieva mūsdienās. Labi cilvēki, viņi nav slikti, bet viņi aiziet no Dieva. Iespējams, ka Dievs priekš viņiem ir bijis Dievs, kas dziedina, un pēkšņi kādā reizē nedziedināja iespējams, priekš viņiem Dievs ir bijis kaut kas sagādāja, kas lika justies labi. Bet es pie Dieva esmu. Un es pie Viņa nāku un pie Viņa tveros. Tāpēc, ka es apzinos šo milzīgo žēlstību. Saprotat? Milzīgā žēlstība. Ko Viņš man ir devis par manu grēku piedošanu. tu nekad nepieņems Dievu. Ja tu sev visu laiku iestāstīsi, ka tu esi labs, cik daudz tādu cilvēku ir, kas Dievam paiet garām, noraida pestīšanu, ko Dievs dod. Ja tāpēc es jau esmu labs cilvēks. Kad gājām uz ielām un kad runā uzrunā cilvēks, es ne, nestāst, man tu ej tur pie tiem dzērājiem, pie tiem turēji stāsti. Un Jēzu pašu viņa evaņģēlijos lasot noraidīja tieši kādi cilvēki, ne jau tie, kur bija grēcinieki, kur apzinājās to savu nelaimu un posmu, to bedri, kurā viņi ir. Viņi noraidīja tieši tie, kas uzskatīja, ka viņi ir labi, a, viņiem ar Dievu viss ir kārtībā. Tā ir viena milzīga bīstamība, kurā mēs varam nokļūt. Tu vari šeit nākt, piecelties un aiziet, un aiziet pazušanā. Jo, ja tu ne, nepiedzīvo Dievu, tāpēc es tev aicinu, meklē piedzīvot dzīvo Dievu. Tur ir tā atšķirība. Tā ir tā atšķirība. Pestīšanas virsotne. Pestīšanas virsotne. Efezēšiem 1, pirmā nodaļa. Septītais pāns. Jēzu Kristu mums dota pestīšana, Jēzus Kristus asinīs grēku piedošana pēc Jēzus Kristus bagātās žēlstības. Jeb viņā mums dot pestīšanu, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības. Šis vārds pestīšana, ziniet, ko nozīmē? No latiņa valodas viņš ir uh, atpirkt, atpirkt. Un šī žēlastība, ko mēs nu, ļoti daudz un paši mēs varam kādā brīdī ļoti nicināt un viegliprātīgi izturēties, šī žēlastība ir milzīgi dārga, ļoti dārga. Jo Jēzus, viņš nāca visā pasaules bedrē. Viņš tur iekāpa un no turienes viņš atpirka tavs viss grēks, tavā bedrē viņš iekāps, viņš izpirka visu tevi tāds, kāds tu esi. Tāds ir Dievs, kas pieņem tevi. Viņš pieņem tāds, kāds tu esi, un tu neesi nekas labs. <laughs> Saprot? Un viņš pieņem tādu, un to viņš pa visiem taviem meliem viņš samaksājas, pa visām tavām um, dusmām, kas ir slepkavība tāpat vēl nav materializējusies, ja? Pat to viņš ir samaksājis. Viņš ir samaksājis par Par visu viņš ir samaksājis. Wow! Milzīgi žēlistība. Tu to nespētu atpirkt. Tu nespētu izpirkt. Pasaule ir uz ļoti bīstam ceļu. Visa sabiedrība ir uz ļoti bīstam ceļu. Eiropas Savienība izsvītroja Dievu vārdu no visas konstitūcijas, no vis, visiem sarakstiem. Un visur, kur tu dzirdi dziesmās vai popkultūrā, visur, visur mudina cilvēks, laid vaļā, laid vaļā savus, netur, neaiztur neko, laid vaļā. Un Dievu vārds arī saka, kad, kad Dievu izmet ārā, ka cilvēks sāk rīkoties pēc tā, kas viņam pašam liekas pareizi un labi – Jūs neticēsiet, bet ir cilvēki, kas nežēlīgi noslapko cilvēku un uzskata, ka viņš ir labu lietu izdarījis. Viņš neko nesaskat tur sliktu. Tas, kas sirds ir tik jau degradējusies un ļauna palikusi. Pieļauts šai, nu šai sirdī viņa jau ir bijusi tāda, vienkārši ir ļauts. Nē, es tur neko daru, ko tu gribi. Ir cilvēki, kas šobrīd ir postā, tāpēc, ka viņi ir ļāvuši, mēs paši esam ļāvuši, atvēruši durvis vaļā, ja kādam tur, vienalga alkohols, vienalga kādas lietas, mēs atveram tās lietas, vai dusmām, vai naidam, vai vienalga. Mēs atveram tās lietas durvis vaļā, un tad sanāk pilns mūsu dzīves ar visādām vājprātībām. Cilvēki, kas ir alkoholos tik ļoti iegrimuši, kādā brīdī viņš vienkārši ir ļāvies tam visam. Arī sabiedrība, kas kad ir pilnībā izmet Dievu, kas atstum Dievu, šī sabiedrība nedomājot, ka viņi būs labi, jo tik daudz, tik liela ilūzija, Hollywood un viss mēdī, visu uzbūr tik lielo ilūziju, ka mums Dievs tam nav vajadzīgs. Kad viņi saka, ka Dieva vārds saka, tik ilgi tumsā sēdēja, ka tumsu sāka saukt par gaismu un gaismu par tumsu. To, kas ir slikts, sāk saukt par labu, un to, kas ir labi, sāk saukt par sliktu. Tik ļoti mūsu sirds spēja degradēties, tik ļoti mūsu sirds spēja izpaust sevi sabiedrība ir, jo ja Dievs, ja, ja svētais gars tiek izmests ārā, tā kā tesaloniķiešiem vēstulē mēs lasījām, ja Dievu iztum ārā, un viņš arī iziet, iziet no pilsētām, iziet no sabiedrības, viņš iziet, tad visādi ļaunumi parādās. Un tā ir tā ilūzija, ko uzbūr. Un tad, un tad es dažreiz, kad lasu to, to tos nu, pasaulīgos psihologus, vai, kas mēģina tam rast vispār skaidrojumu, kur, kur tāds vājprāts vispār varēja rasties. Amerikā viens paņem ieroci un aiziet un nošauja skolā bērnus, ja? bērndārzā, iet un nošauja bērnus. Kur, no kurienes, viņi tie psihologi domā, no kurienes tas vispār varēja? Nu, mēs taču esam laba sabiedrība, nu, mēs taču esam laba. Tas ir no ļaunām sirdīm kurām ir atņemts jebkas, kas viņas ierobežo un laista brīvu vaļā bet tas vien iznāk ārā. Bet, un es ticu, ka svētais gars darbojās caur draudzi, ka mūsu pilsētā ir cerība, tāpēc, ka mēs esam tā gaisma. Un mēs varam sludināt tos Dieva vārdus un Dieva darbus, ko viņš dara, lai Dieva evaņģēlijs tiks sludināts lai cilvēks sirdis pakļaujās Dievam. Amen. Tāpēc ir svarīgi sludināt evaņģēliju, tāpēc ir svarīgi stāstīt cilvēkiem par Dievu. Jo es ticu, ka tā, tā atturošais, tas spēks, kas attur to ļaunumu, tas ir svētais gars un arī caur savu draudzi, caur mums. Mūsu izmainītās dzīves, lai spīd šai pilsētā draudz, lai mēs dalamies – lai mēs nekaunamies un nebaidamies aicināt cilvēkus, lai nāk uz dievkopumiem, lai dzird Dievu vārdu. Mēs nevaram nevienu izmainīt. Tu nevari izmainīt, bet aicini, lai cilvēks dzird evaņģēlī. Cilvēks ar evaņģēlī nekad nepieņems un nekad nepieņems Jēzus Kristus krusti. Viņš nedzirdēs to, ka grēks, un kas, ir, kas vedas pazušanu, ir viņa vislielākās briesmas. Vislielākās briesmas. Nāc uz draudz, kāpēc? Tu jutīsies labi, ne, ne, ne nāc uz draudz, Dievs tev dziedinās no tavas slimības vai no kā. Slav Dievam par to, ja viņš dziedina, viss kārtībā. Bet nāc uz draudz un nožēlā savus grēks. Ir viegli pateikt, Dievs tev mīl katram, katram uz ielas. Bet cik grūti pateikt, kas ir tava mūžīgo dzīvība, kas ir tava grēka, tu esi nožēlojis savu grēku, tiec vaļā no tā. Tas ir tā, tāda mīna piesiet pie tavas kājas, ka kādā brīdī, kad viņš sprāks, tavu dzīvi vienkārši iznīcinās. Ne tikai tavu dzīvi šeit, bet arī mūžībā. Šie dievu vīri, šie tēvi, kas ir bijuši baznīcas tēvi, visi, kas ir sludinājuši, nožēloja grēks, grēka nožēlas vēstis. Cik daudz mūsu kristietībā to vienkārši izslēdz ārā. Iztum ārā to. Bet tagad neatkarīgi no bauslības, tas ir romiešiem 3. nodaļa 21. panta. Bet tad, kad neatkarīgi no bauslības atklāsies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši, šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājas tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic nolīdz par grēku, izpircēja. Wow! Viņa asinīs tā parādīdams savu taisnību, jo viņš piedod visus agrāk dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisnīgs būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu lielīšanās? Ar ko mēs varam lielīties? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību? Ar darbiem? Nē, bet ar ticības bauslību. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Brīnišķīgi vārdi, bet Dievs savā žēlastībā mūs taisno bez nopelnā. Mēs to nevaram nopelnīt. Sagādājas mums pestīšana Jēzu Kristu. Mēs, kas esam piedzimuši no augšas, Tā ir bijusi milzīga žēlstība. <laughs> Mums ir jāpārstāj kurnēt un vaidēt un žēloties. Ja tev kaut kas nedaudz pietrūkst, izmēri to bedri, kurā, no, no kuras Dievs tevi ir izcēlis. <laughs> Izmēri to dziļumu, pasties, no kurienes Dievs mūs izceļ, no kurienes Dievs izceļ cilvēks. Kādu pestīšanu viņš dod. Un ne tikai šeit, bet mūžīgo dzīvību viņu kopā būt. Wow! Piedod grēks un samaksās visu cenu. Nav tā, ka viņš aizgāja, man nesanāk par Mārtiņu, par tevi man nesanāk visu samaksāt. Pietrūkst. Tu esi pārāk daudz grēkojis. Viņš, nē, viņš visu cenu samaksāja, visu. Un no turienes viņš mūs izceļ. Saprotat? Kad tu nāc uz dievkopojumu slavēt Dievu, kad tu nāc pa šīm durvīm iekšā, apstājies savā sirdī vismaz, apstājies un padomā, un pasaka sev vienmēr tā, un pasaka visiem, kas ienāk iekšā, uzmanies neslavēt Dievu. <laughs> Uzmanies, neslavē Dievu. Neklusē, Mārtiņa neklusē, slavē Dievu. Dina neklusē, slavē Dievu. Slavē Dievu. Kāpēc? Tādu žēlistību Dievs tevi parādīs. Kad mēs nākam iekšā, mēs apstājamies brīdi un padomājam, pagaidi, wow. Jo es ticu, ka šie divi, šīs divas patiesības, ja mēs uz viņām celsim – un dzelsim pamatīgi, mēs netiksim pievilti. Jo, ja mēs sasmeļamies to, ka Dievs vienmēr grib, lai tu esi vesels, Dievs vienmēr grib, lai tu esi priecīgs, Dievs vienmēr grib, lai tev viss ir labi, Dievs vienmēr grib, lai tev uz pilnīgi viss, nezinu, finansēs ir labi. Es nezinu, kāpēc, ja godīgi, es nezinu, kāpēc dažiem no mums ir milzīgas grūtības, es nezinu. Un katram no mums ir kaut kādas cīņas, kaut kādas problēmas, ar ko mēs cīnāmies. Es nezinu. Es gribētu, lai tas viss, lai visiem no mums visas problēmas pazūd. Bet priekš sevis es redzu, man lielākā bīstamība būtu palikt lepnam. Un tiklīdz man sāk labi iet, tad tas ir pirmais, kas sāk rasties, ir kaut kāds lepnums, kaut kāda tāda sajūta, o, man labi sanāk. Es katrā ziņā es ne jau nedomāju, ka Dievs tāpēc kaut ko pieļauj mūsu dzīvēs, bet es saku, Dievs, paldies par visu, kas nāk manā dzīvē. Par visiem pārbaudījumiem, par visām cīņām, jo Dievs, ja tas man tuvina Tev, slav Dievam. Jo es gribu būt tuvu Tev, un es gribu nepārtraukt pārbaudīt savu sirdi, es gribu lūgt piedošanu gan savai sievai, es gribu lūgt piedošanu kolēģiem, ja es kaut kur sagrēku, es gribu piedošanu jums. Mums visu laiku jādzīvo tajā apziņā un jāmīkstina savas sirdes, nenocietināt tās neaizgriežoties prom no Dieva, neiet prom no viņa. Jo tik līdz mēs aizējam, tik līdz mēs atstumam Dievu, vienā brīdī Dievs paņem savu roku nost. Nāk ārā ne tādas lietas vien. Un tur ir tas, tas noslēpums, kā var būt dievbijīgs, kārtīgs, svēts vīrs pēkšņi, gan savus bērns vai sievas ist, piemēram, ja, nu ir gadījumi dzirdēt, degradējas kā, viņš vienkārši pieļāva milzīgu kļūdu, ļāva savai sirdī izpausties. Un starp citu jaunieši, nu šeit kā tika ir, populāri šobrīd ir kultūrā un arī mums visiem ļauj vaļu savai sirdī, seko savai sirdī. Dieva vārds jūs brīdī nesakojiet savai sirdī, sekojiet Dievam, sekojiet Dievu vārdam, bet savai sirdī nē jo sirds ir tik ļaunprātīga, tik lokana, kā Dieva vārds saka, Jeremijas grāmatā. Viņa tik lokana ir, viņi var izlocīties, viņi var mūs tā pievilt. Nesako savai sirdī. Dievs man pirk šo mašīnu. Jā, viņi ļoti labi ir. O, mēs sev pieviļam un beigās saka, nopērkam kaķa maisā. Sekojiet Dievam, sekosim Dievam, amen. Lielākā svētība, ko tu vari no šīs dievkalpojuma paņemt un no dievkalpojuma, kur tu nāc, ir Dieva žēlstība. Tā ir tā svētība, tas ir svētais gars, kad tiek dots. Patiesībā es uzskatu, ka Dieva žēlstības izpausme, Dieva žēlstība uh, ir vienā personā, tas ir svētais gars. Nu tā, kas mums ir dots. Uh, krusta auglis ir, ir tā spēja svētam garam nākt mūsu dzīvēs. Nesēd šeit, nesēd, ja tu neatver savu sirdi, Es to nesaku visiem, bet ja tu neatver savu sirdi un tu nāc no reizes uz reizi, tu nāc no reizes uz reizi un tu neredz šīs izmaiņas savā sirdī, tad sauc uz Dievu un saka, Dievs, es gribu, es gribu šīs izmaiņas, es gribu piedzimt no augšas. Dieva vārds saka, ja tu pieņem viņu, ja tu pieņem viņu, tad viņš ir tas, kas dod to spēku. Tu to nevarēsi pats izdarīt, tas, ir, tas noteikti pārdabiski tas notiek garā, tas notiek caur ticību, bet tev ir jāpiesauc Dievs, es negribu tā dzīvot. Jo ja tu nāc šeit un saņem tikai kaut kādas labas sajūtas, un tu aizej prom, un tu atgriezies tieši turpat, un tu dari tieši to pašu, dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, tu dari to pašu, tad saki šodien, Dievs, es vēlos pieņemt tevi, es vēlos pieņemt tavu žēlstību, es vēlos, Dievs, nāc manā dzīvē. Maini mani, lai tiešām arī es varu teikt, ka es esmu piedzimis no augšas. Un piedzimšana no augšas ir šī auga, ka mainās dzīves. Tev mainās sirds vēlmes. Kāpēc, Matīs, tu nedzer? Tur kaut kāda likuma ir. Nē, es nedzeru, tāpēc, ka Dievs man sirdi ir izmainījis. Manu sirdi viņš ir izmainījis. Kādreiz man tā tik vien gribējās dzert. Piektdienas, sestdienas, ja es nevarēju dzert, tas bija nelaimīgs, tas bija depresijā. Man vajadzēja dzert, man vajadzēja alkoholu. Bet Dievs ir izmainījis man sirdi, un tas ir tik no ļoti no iekšu uz āru. Un ja šīs sirds tev netiks izmainīta, tad tas ceļš, uz kur tu esi, ir ļoti bīstams. Tev tas ir jādzird šodien. Tas ir bīstams ceļš, uz kuru tu ej, pa kuru tu ej. Bet šodien svētais gars saka, nenocietini savu sirdi un nožēlo savus grēkus Dievu priekšā. Ko tas nozīmē? atzīsties pirmām kārtām, atzīties. Atzīties. Nevis teikt, nē, es jau neesmu tik slikts, es jau, nē, nē, nē, man nav tik traki. Bet Dievs, es esmu vainīgs. Dievs, ja tu nenāc ar savu svēto gari, nenāc ar savu vāru, savu spēku manā sirdī, tad ne tādas lietas vien var no manīm iznākt. Mēs, kas esam Dieva bērni, kas esam piedzimuši no augšu, pieņemam lēmumu no šīs dienas un turpmāk, varbūt tu jau to praktizē, bet regulāri pārmeklējam savus sirdis un sakam, Dievs, mēs, mēs nākam, katrs pie Dieva un sakam, nometamies kādā brīdī ceļos, mājās, viens uz vienu, saka, Dievs, izmeklē manu sirdi, izmeklē manu sirdi, Dievs. Pārbaudi manus ceļus, pārbaudi manus motīvus, pārbaudi, kāpēc es daru Dievs pārbaudi. Ja tu atrod tur kādu zirnekli vai kādu skorpionu, nu tādā ziņā, ja tu pārbaudi nepareiz, ja tu atrod nepareiz motīvu vai, vai grēcīgi nodomu, ja tu pārbaudi, Dievs izrauj to kā ar saknēm ārā, izrauj manas sirdi, izravē Dievs. Burkāns un nezāle kādā brīdī izskatās vienādi. Lai manā dzīvē nebūtu nezāles Dievs, lai nav nezāles Dievs rāvēja Dievs man sirdi. Un mēs varam būt drosmīgi, viņa žēlstībā mēs varam būt drosmīgi. Mēs varam un tu drīksti nākt, tu drīksti nākt. Jebkurā brīdī teikt, Dievs, pārmeklē man sirdi. Kādā brīdī mums liekas, oj, nē, tā lūk, nevajag. Ja nu Dievs sāks pārmeklēt tiešām man sirdi, kas tur tik atnāks ārā, bet mēs nebaidamies. Jo, ja Dievs atklāja, Dievs dod žēlstību, Dievs dod arī spēku atmest tās lietas. Un kādā brīdī ir vienkārši jāatmet. Kādā brīdī ļoti liela žāstība vajadzīga, ļoti diev, dievu pieskāriens vajadzīgs, lai mēs tik no kādām lietām vaļā, no kādām atkarībām. Slav Tev, Dievs, slav Tev, Dievs. Mums, lai Tavs vārds nes augļus, Dievs, mūsu dzīvēs, lai Tavs gars ir tas, kas rada mūsu dzīves, Halleluja, Dievs. Lai mūsu dzīves tiek celts uz šiem pamata akmeņiem, Dievs. Krišanas dziļumi un pestīšanas augstumu, Dievs. Lai mēs nevienu brīdi, Dievs, neaizmirst, no kurienes Tu mūs esi izvilcis un uz kurien mēs ejam, Dievs. Lai mēs nebūtu viegliprātīgi un nenicinātu Tavu žālstību un neizturoties pret to ar viegliprātību, Dievs. Es Tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Halleluja. Halleluja, Dievs. Šajā brīdī es gribu, lai tu paņem kādu brīdi, Lai tu paņem kādu brīdi un uh, nožēlo lietas, ko tu esi darījis. Pārdomā, un ja tu esi kādam pārnodarījis, un svētais gars tev saka – un atgādini to, tad pieņem šodien tagad lēmumu, ka tu no šī dievkalpojuma izies ārā un pirmā lieta, ko tu meklēsi, ir izlīdzināties ar to cilvēku. Lūk piedošanu. Turpat, kur tu stāvi vēl kādu brīdi. Tā tas ir tik vienkārši, kā teikt, Dievs piedod man. Dievs apžēlojas par mani. Man ir vajadzīga Tava žālstība. Man ir vajadzīga Tava, Tavs pieskāriens. Man ir vajadzīgs, man Tu esi vajadzīgs. Un aicina savā sirdī, aicina, lai Dievs nāk, lai Dievs pieskarās Tev. Dievs dara mūsu sirds mīkstas Dievs, lai mēs nenocietinamies Tēvs. Mēs, lai mūsu sirds nenocietinās Dievs. Lai mūsu sirdīs vienmēr ir jūtīga šī tēma, Dievs vienmēr nākt un nožēlot. Nevis attaisnoties ar labiem darbiem, vai nevis attaisnoties ar, ar kaut ko, ka mēs, jā, mēs jau tur viens, viens agrākošana, bet desmit labi darbi. Nē, Dievs, mēs neceļam uz saviem darbiem, Dievs. Savu dzīvi mēs neceļam uz labiem darbiem. Mēs ceļam uz Dievu žēlistību, kas ir bagātne, kas ir milzīga. Halleluja, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Praktiski. Jūs varat apsēsties. Katoļu baznīcā ir tāda prakse. Un es arī kādā brīdī, tas ir ļoti svarīgi. Atrod kādu vietu šajā nedēļā. Viens uz vienu. pierakstus, papīra lapas, ko Dievs saka tev, kas nav pareizi tavā dzīvē. Un to tajā brīdī atrod laiku, nožēlot to Dievu priekšā. Un saprot, ka, lai arī ir grēks, drausmīga lieta, bet Dieva žālstība ir ļoti daudz lielāka, un viņš tev pieņem, viņš tev nenoraida. Bet tā bīstamība ir, ka nenožālos grēks nevar būt piedots. Saprot? Tas ir tas, ko mums regulāri vajag praktizēt. Mums regulāri nāc. Svētais gars piedod. Ja ziniet, arī strādājot neticīgi cilvēku vidē, es esmu redzējis viņos pārsteigtas sejas, kad es prasu piedošanu. Jo lepnība mūs attur nūkt piedošanu, bet pazemība. Un Dieva vārds saka, lepniem Dievs stājās pretī, pazemīgiem viņš dod žālstību. Tāpēc pazemojas Dievu priekšā, un viņš tev pacels. Tas ir tas princips. Mēs varam tik pacelt, tad, kad mēs pazemojamies. Un kad mēs nākam cilvēku priekšā, saka, piedod man, es rīkojos nepareizi. Jūs tā, labi, <laughs> no pieras sabiedrībā, ka kāds prasa piedošanu. Un šis ir ļoti, ļoti svarīgi.